12592 fatvo. Og'ir ishda ishlaydigan kishilar roza tutadimi? Savol. Islom shariatida, ayniqsa yoz oylarida jismoniy mehnat bilan mashg'ul bo'lgan ishchilarning ahvoliga oid hukm qanday? Masalan, metal eritish pechlari yonida ishlaydigan kishilar kabi ularning Ramazon ro'zasini tutmasliklari joizmi? Alloh taologa hamd va sanolar, payg'ambarimizga salovat va salomlar bo'lsin. Islomda Ramazon oyida roza tutish voyaga yetgan har bir mukallafga farz bo'lgan, islom rukunlaridan, dinning ustunlaridan biri ekani har bir musulmon bilishi lozim bo'lgan ma'lum narsadir. Shunday ekan, har bir mukallaf Alloh unga farz qilgan narsani amalga oshirish uchun uning savobidan umidvor bo'lib va azobidan qo'rqib, dunyodagi nasibasini unutmagan holda va dunyosini oxiratidan ustun qo'ymagan holda roza tutishga hadis bo'lmog'i lozim. Agar Alloh farz qilgan ibodatlarni bajarish ularning dunyoviy ishlariga zid bo'lsa, u ikkalasini ham bajara olishi uchun ibodati va kasb o'rtasini muvofiqlashtirishi vojibdir. Savolda keltirilgan misolda dunyoviy ishlar uchun tunni ajratish mumkin. Agar buning iloji bo'lmasa, haq to'lanmasa ham Ramazon oyida ishdan ta'til olishlari kerak. Agar buning ham iloji bo'lmasa, ikkala majburiyatni birlashtirish imkonini beradigan boshqa ish izlash kerak. Dunyo ishini oxiratdan ustun qo'ymaslik lozim. Ish o'rinlari ko'p, rizq-ro'z topish vositalari esa bunday mashaqqatli mehnat bilan cheklanib qolmagan. Musulmon kishi inshaalloh albatta Alloh farz qilgan ibodatlarni bajarishga imkon beradigan halol kasblardan birini topishi aniq. Alloh taolo aytadi: Va man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Kim Allohdan taqvo qilsa, u zot uning uchun chiqar yo'lni paydo qilur va yarzuquhu min haythu la yahtasib. Va uni o'zi o'ylamagan tomondan rizqlantirur. Va man yatawakkal ala alallohi fa huwa hasbuh. Kim Allohga tavakkul qilsa, bas Allohning o'zi unga yetarlidir. Innalloha balighu amrih qad ja'ala ja'alallohu likulli shay'in qadira. Albatta Alloh o'zi xohlagan ishiga yetkuvchidir. uning xohishiga qarshi turguvchi kimsa yo'qdir. Dar haqiqat Alloh barcha narsa uchun miqdor o'lchov qilib qo'ygandir. Ya'ni hayotda ro'y beradigan har bir yaxshi yomon voqea, hodisa yolg'iz Alloh xohlagan, belgilagan vaqt va o'lchovda ro'y beradi. Taloq surasi 2-3 oyatlar. Agar zikr qilingan og'ir jismoniy mehnatdan boshqa ish topa olmasa, dinini saqlash uchun yashab turgan joyidan diniy va dunyoviy vojiblarini ado etish oson bo'lgan musulmonlar bilan yaxshilik va taqvoda hamkorlik qila oladigan yerga hijrat qilsin. Allohning yeri kengdir. Alloh taolo aytadi: "Va man yuhajir fi sabilillahi yajid fil ardi muraghaman katiran va sa'a." Kim Alloh yo'lida hijrat qilsa, yer yuzida ko'p panoh bo'lgudek joylarni va kengchilikni topgay. Niso surasi 100-oyat. U zot yana aytadi: "Qul ya ibadallazina amanu taqu robbakum." Ey Muhammad alayhi salatu vassalom, mening iymon keltirgan bandalarimga ayting: Parvardigoringizdan qo'rqingiz. Lillazina ahsanu fi hadhihi dunya hasana va ardullohi wasi'a. Bu dunyoda chiroyli amal qilgan zotlar uchun oxiratda chiroyli oqibat jannat bordir. Allohning yeri kengdir. innama yuwaffa sobiruna ajrohum bighayri hisab. Hech shak shubha yo'qki, sabr toqat qilguvchilarga ajr mukofotlari hisob kitobsiz to'la to'kis qilib berilur. Zumar surasi 10-oyat. Agar mazkur holatlarning birortasi ham unga to'g'ri kelmasa va savolda aytilganidek og'ir ishni bajarishga majbur bo'lsa, u holda mashaqqat alomatlarini sezmaguncha ro'zasida davom etsin. Shundan so'ng mashaqqatga tushib qolmaslik uchun yetarli miqdorda ovqatlanib, suv ichishi, keyin esa kunning oxirigacha o'zini tiyish kerak. Bu ro'zaning qazosini ro'za tutish osonroq bo'lgan kunlarda ado etish lozim. Tavfiq Allohdandir. Payg'ambarimiz Muhammad Mustafoga, u zotning oilalari va sahobalariga salovat va salomlar bo'lsin. Vallohu a'lam. Ushbu fatvo ilmiy tadqiqotlar va fatvolar bo'yicha doimiy qo'mitaning 10-mujallad 233 va 234-betlaridan olindi.